Radio Manoplas, dende Colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas. Eu son Diego Lores Correa e o que ides escoitar é un programa especial. Durante os meses de febreiro e marzo de 2024 tiven a oportunidade de conversar con catro persoas. Comparto aquí unha pequena escolma das verbas de tres homes e unha muller que viviron ou viven en prisións galegas. Aquí comeza Falan as presas. 26. Fue el 28 de, el 28 de agosto del 2003. Sí, con 17 años en el año 2000. Ahora mismo tengo 7 entradas y llevo 14 años para 15. Me daban el tercer grado, no lo quise, lo rechacé. Entonces sabíamos un poco ya de cómo funcionaba una prisión antiguamente, que no tiene nada que ver con lo que es la prisión ahora, eh, te lo digo. Yo creo que, fíjate, a la gente que entramos de esa época y todavía estamos ahí, o por lo menos a mí, eh, me repatea como es ahora. De aquellos tiempos cambió mucho la cárcel, la verdad que cambió mucho. Antiguamente no había, había mucho respeto entre los presos, no compañerismo, nadie se chivaba, nadie se chivaba de nadie. Eh, no sé, era otro mundo. Ahora es todo chivateo, se chivan de uno, se chivan del otro, envidia, yo entro con un enganche de heroína importante, bastante importante. Entro en 2003 en Semana Santa. Entro, me detienen y subo para arriba el miércoles, con lo cual paso en ingresos, sin comunicarme con nadie, sin salir de mi celda y sin que me den tabaco ni nada. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, con una abstinencia, con un monazo de 15. Y lo que más me impactó fue al día siguiente, al bajar al desayunar y ver a la gente fumar droga, chutándose, Allí lo único que desayunaba era yo. Y luego me llamó mucho la atención también que la cárcel nunca reconociera la entrada, en, o sea, la entrada de droga en prisión, pero sí que había un intercambio de jeringuillas. Yo me acuerdo de entrar, eh, me vinieron seis gitanos, eh, me dijeron, oye, vete por Tigre y era más bambas. Digo, ostras. Dice, un chaval que estaba allí, oye, así, mira, si, les das esas bambas, los, los tenis, Vas a quedar sin toda roupa. Vas a quedar sen roupa. E se non te dón, vas ter que defendela. Defendela como? Aguantazos. Pois pues, está. Me eh, gustaban os tenis e te os quitaban. Era outro mundo, ahora, ahora é outro mundo. O primeiro que me chamou a atención foi o, o sonido das chaves. Que parece unha tontería, pero a porta esa a cerrarse as chaves che queda grabado. É o sonido dos, dos walkie-talkies dos funcionarios. Pois un día pon pola calle e, e oio a Policía Nacional ao tal, que non teño problema ni... E, e os walkie-talkies e me poño nervioso. estás de 8 de la tarde a 8 y media de la mañana. Y al mediodía lo mismo, de 2 y media a 4 y media o de 2 a 4 y media. Son muchas horas con una persona con la que a lo mejor no quieres convivir o no casáis o tal. Tener que andar a aguantar a nadie, que si me fuera de la taza, que si que si están pastillados, porque allí la mayoría de ellos están, yo no como pastillas, yo nunca me, gracias a Dios, no, nunca fue, pues, por ejemplo, hay gente que, chavales nuevos que nunca comieron pastillas en la calle y vienen a la cárcel a comer pastillas, o, o a drogarse o a fumar heroína. Pues gente que, no sé, te coge el tabaco mientras duermes, gente que ronca, yo lo llevo muy mal, gente... Yo soy un tío que no sé dormir con la tela apagada, no sé, necesito luz para dormir. A ver, allí tenías una rutina, o estabas todo el día tirado en el patio, o te ibas para el taller a hacer cosas y estar entretenido para que te pasen las horas, o te ibas para el gimnasio. Lo que no sabía, aprendí el doble. Vamos, fregar y eso sabía, pero no sabía como un trabajo, ¿sabes? Ahora me sale un trabajo y voy, porque sé trabajar, sé maestrarlo. Y aprendí a leer, a escribir, a hablar bien con la gente, relacionarme bien con la gente. Esas 12 horas están tranquilos eles. Pero 12 horas pasamos ¿sabes? Esas 12 horas en que as ocupamos? En contarnos os nosos delitos e liala. e liala. Por que non tens outra cousa? Porque eu coa edad que teño, ahora vivo non me poño a robar o fútbol. Encima con unha enfermedad como teño, pues, pois, si me, si me pasara como pesou ahora esta edad, así. O que vería, diala. É que tens que aguantar o teu problema aos demás. Entón, cando ti tes eso, eh, encima os funcionarios, encima que pensas que tens un montón de anos, ainda por diante, é que tes eh, eh, a mellor Ehkä tässä on velika familije, ehkä se mori to paito, näitä ne kuvat istille. Jeden polossa, kun me väki ali uudie siiriä, tämä, mä olen puhutaan kanssa, että mä mitä volvalia alla tänä ala. Non, no, no penso, non te acostumbres. Cando chega un momento xa que dis, que va, sea para nada. É para levar hostias, hostias, levar, eh, porque te leves, Hai, hai algúns de nós que, no, que as merecía. Non, non vale a pena. Ah, sí, que merecemos un castigo, sí. Pero que necesitamos axuda tamén, sí, porque cando sanamos necesitamos axuda. Non nos van a castigar de por vida, porque para iso metedenos unha pena, unha perpetua disto. Non, van para cárcel e van pagar, na cárcel non pagamos nada. Na cárcel, na cárcel o que nos facemos é máis malos. Porque a culpa xa levo eu, eh? E levou miña familia. Eu pagou miña familia. Allí non hai reinserción ninguna. Allí la resistencia, como no te la cojas tú mismo, fue una cosa que siempre se lo dije a tanto a la trabajadora social como a la psicóloga, como, como a toda la gente, siempre le dije, a mí resistencia no me dais ninguna, a mí no me ayudáis en nada, a mí me tirasteis para aquí, para el módulo y que me pudra aquí en el patio. Ostras, que es un pozo. Intenta sacar a gente de un pozo, por lo menos, para que saque a cabeza, porque si no... Y la gente se cansa de no tener oportunidades, ¿sabes? Y eso pues genera, a ver, pero ¿cuánto tiempo más me tengo que portar bien? Luego está el mítico de, ostras, a este en las mismas condiciones se lo dieron a mí no. No te acostumbras, ¿eh? no te acostumbras, te acomodas, te, te dejas llevar. Pero acostumbrar no te acostumbras. Tú, tú, sales y piensas que tienes una etiqueta. Tú cuando te pones a hablar con la dependiente de una tienda, crees que sabe, que, que, tienes una pinta rara, ¿sabes? Que, que, que por muy bien que te vistas, ¿eh? aunque que te pongas una, la mejor marca del mundo y no sé cuántos. Usted ya me está jugando en cinco minutos, ya me está jugando. Y sin embargo, en, en donde estoy ahora, en Pereira de Aguiar, no. En mi vida, de verdad que yo con Doña Blanca, es una psicóloga, la verdad que la aprecio mucho. Y mira que me eché tiempo y muchas veces me tal, el otro día vino a hablar conmigo, que me cambiaron de módulo y vino a hablar conmigo. Pues no era su módulo y estuvo conmigo allí casi una hora hablando conmigo, que tanto los psicólogas como los educadores, como la trabajadora social, se deberían de parar más a hablar con las personas. Hay mucha gente en prisión, yo no voy a entrar si es buena o mala, pero que cometió un error, ¿sabes? Y eso no los convierte en malas personas, ¿sabes? Eh, yo es que ya no creo que haya malas personas, simplemente gente que comete errores en momentos puntuales.